الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد الله سبحانه وتعالى يقول Thash edhe do të themi prap. Shukur ulemat e tonë që kanë thonë përpara, se ibadeti i haxhit asht një deti i madh, në detin në të cilin ulemat me javë e me vjet me në të ullëta, ai nuk soset, po sa kemi na mundësi aq, për çdo ditë këto ditët e haxhit, deri ka përqaje e këtij muji, a në radhët, në renat, në renat e sheriatit, në renat e rregulloreve tona, ati i ka met krejt edhe xhumaja e ardhshme. I ka ngrejt ato themelet e Qabes. Edhe ma në fund Allahit xhele xhelaluhu ju ka lutë që Zoti prej atij atë punë madhështore ta pranon. Argument është njëjtën kohë kuranor se secili prej neve e ka për detyrë një punë prej punëve kur ta boje, Allahit xhele xhelaluhu në fund me ju lutë. Simas këtij ajetit, Çkado qoftë, ndash ndërtim xhamie, ndash ibadet tjetër prej ibadeteve, ndash sadak prej sadakateve, çkado koftë diçka e bon, është obligim i muslimanit Allahit xhele xhelaluhu me ju lutë, ai dhe e bo kabul atë punë që e ki bo. Njona prej ative punëve, të cilën e bojnë muslimanët sot, këto dita edhe e kanë obligim kuranor, Po shkojnë njerëzit haxhillëk. Po mbledhën në xhami një ditë prej ditëve po e bojnë doan, sikur na çka po e bojmë për vete. Doaja e haxhive sot. Ata hala në Mekë s'e kanë bo doan po e bojnë. Interesant. Hala punën s'e kanë bitis ma i pari po e bojnë dua. A, a rregullat e Kurani Kerimit janë ndryshe. Na njëherë hamë bukë, tani e bojmë doa. E falim namazin, i ngrejmë durt. Ibrahim a.s. E japim zekatin, banaje kabul. E ninojmë Ramazanin, n'iftar, banaje kabul. Krejt pra punët masi t'i bojmë, e lutim Allahin xhele xhelaluhu. Veç haxhit njëherë po e bojnë doan, tani po shkojnë në haxhillëk. Asht rregulli ndryshe, rregullat janë njëherë me bo haxhin, tani me bo doan. Pra, do të ishte mirë jashta ative lutjeve, çka i bojnë ata okolla haremit, Edhe jashtë ative lutjeve çka i bojnë në Arafat edhe në vendet e shejta tjera, kur të vijnë pi haxhit këtu, me lutë Allahin xhele xhelaluhu ta bojë, ta bojë haxhin kabul. Kur të vijnë pi haxhit, ma mirë asht në islam. Ama edhe këtë islami, na çka po e bojmë, nuk e refuzon, nuk thot, moni kështu, po është ma mirë. Me argumente të flasim, jo kuturu, Ibrahim a.s. kur e ka maru Qaben, a e ka lutë Zotin përpara, a mërë, Nuk jam në këta, do të kalojmë në temën që kemi parapa për sot me fol, po si himje për me i pasë malumat ngat veti çdo njoni prej besimtarëve islamë. Vllazni edhe rini. Une sot do të ceki disa gjona në lidhje me haxhin. Insha Allah, po e lut Allahin xhelle xhelaluhu që Çdo njoni prej neve i ri apo i plak ka nuk ka kon në atë vend, nuk ka kon atë obligim me e kri, Allahu xhelle xhelaluhu në vitin e ardhshëm inshallah kejve farz ja u ban, inshallah ja u ban farz, e tani ato e marrin përsipër farzin e Zotit me e kri, e masi ta marrin përsipër inshallah lehtë ja u ban. E si t'ja u bëjë lehtë Allahu xhelle xhelaluhu më në fund edhe kabull, inshallah me izin e Zotit. Ë Unë do t'i ceki disa pika në haxh, ndoshta dhe një herë kemi folë në kalumën, po gjeneratat po vinë në xhami qitë për ditë t'reja, edhe pleqtë e kanë marrë zakon, edhe është zakon hitë për e marë ato mi harru gjonat që e kanë në kalumën, edhe n'e përsëritshim edhe një gjo në dobi jemi nuk humbim kurgjo. Do t'i ceki disa gjona edhe ai njeri shka shkon në haxh, që duhet në ato gjona me u gjet. As mja ma tepër se ka as ma pak. Tre farze. Ihrami, nijeti edhe telbije, një punë, një farz. Arafati një, dy. Edhe tavafi ditën e bajrami, edhe qaja farz, u sotën farzet e haxhit. Une, disa prej farzeve, edhe disa prej syneteve sot do t'i ceki ai njeri, shka a kon n'haxh, ku shë në qatë Qishtë a gjithë në ato vene, ai shka s'a kon, që duhet me u gjet, kur shkoje, insha Allah. Ai është vllazni me një fjalë, për me e majtë n'men ma shpejt, nënvizone, lapsit, ihrami, atë qefin, qai qefini shka e kini mështjellë sot këtë merhumin të, qai qefini shka do ta mështjellë njeni qetrin prej neve, do të teri ditën e fundit. Ai kurgjo s'a qetër, për atë shkak ulemat kanë thonë, Ka të drejtë ihramin zengini me pas ma shtrejt e fukaraja ma të lirë, për shkak se qefini s'ka të drejta me pas ma shtrejt edhe ma të lirë. Ai duhet me kon kejt njaj. A thin nën ata hin edhe ai veziri edhe princi edhe pasha, me gjithë ato shka i fshin rrugët kejt barabar, ka 30 rial qefin. E çka do t'thot pra në qefin me hi? Njeri des dy herë, njeri des dy herë ama realitet vdekje për mos me u kthy n'këtë botë më veç një herë des. A në këtu des dy herë, fotografikisht, fotografikisht des dy herë. Njëri në herë des, sikur merhumi jonë sot, edhe njëri prej neve nesër. Njëri në herë des, edhe ti hitë ti e hitë në të, qërë përzijë në punë të tua, ti mos e të vetës. Resulullah alejhi salatu wasalam ka thonë, kur t'desësh ja ki pushu ti, do thot, ja i kon super i mirë, ti është kanë ngushtuar jetën tonë gjithmonë. Prej njerëzve zahmet ki pa kur t'desësh pushon. Elhamdulillah. Au mustarahun minh. Ja ki kon qaq i dobët, ja i kon aq negativ kur ke dek ti kanë pushu gjithë, kanë thonë. O zot, u hek ky. Njërën pozitive muslimonja, Ja thojnë njerëzit pushoi ai pi neve, ja thojnë pushum na prej tij. Ama krijesore ti s'po di, ti i kim thënë ti që e shokollatie ku punoj. A një vdekje tjetër, një vdekje tjetër është muslimoni kur shkon haxh, shkon hin n'ihram, e vesh qefinin me durë të veta. E qetash pra, ki ka ka dekë sot e sot si nesër, unë e tjetri e tjetri, a më në qofim më vetën se sa në çfarë halli një bon qefin kur kimi një. A ta merr menja me dek pak si, veç ja disa haxh me dek, e me ardhën e me t'mshtjellë në qefin tonë me trazu çuk keq e veten si s'ki bo. Ti a je për shembull shkak që një popull, apo shumë popuj me vujt pi ti. Dhe e pa në qefin çë ki bo. Valla vështirë. E në haxh këta nga që mundu. E dhe e si me durë të tua qefinin, edhe e sheh vetë veten i dek si ti. Lazik, për, dik, për disa njerëz, këto fjalë ndoshta po i foli këtu, kur si njërës këtu, ndoshta janë djeta, ama për normat islame, edhe për atë njeri çka, ka, ka karakter islam, edhe çka i mbron tezat e kësaj feje, për atë njeri këto fjalë nuk janë bëmë. Shka të të thëtë? Se ai njeri çka ka vesh ihramin haxh, Edhe ka ardh a vesh me me koteza prap këtu. Kush është ky njeri atu? Të jam konkret, ai i cili ka vdekë një herë, edhe a ringjallë para Zotit ditën e kijametit, e ka pa se sa ngusht janë gjonat, e ka pa se sa herë ka gabu në dunjo punas ka 50.000 vjet me nejt n'komë atje, Zoti ja ka bo t'mundshme edhe një herë me u kthy në dunjo këtu, atu qaj ka kanë pi asaj dite edhe një herë këtu, a gabon mo ai, a shkon ai t'majtë e t'djathtë mo, Jo, e pse ke haxhia jon atu edhe po shkon haxh edhe kthen t'majt bile se ti të shkutë me marr t'majt e t'djathtë, ka problem, po kthen t'majt po shkon. Çka ka atu këtu qetash? Çfarë belaje ka këtu? Unë e këtë gjo do ta krahasoj me një gjo tjetër prej ibadeteve. Dy ibadete i krahasim me njëri tjetrin. Kush e fal namazin nuk guxon as me mendu me zemër as me men keq. Kush e fal namazin, e tash pyetje. Pse pra njerëzit po e falin namazin edhe ata negativ të kaq? Përgjigja është kjo, ato kur janë tu u falë, s'janë tu u falë. Për qatë ato mas namazit bojnë keq. Kur e skuratë e falë, namazin saktë e falë. E shkara të bojnë, abdesit, me këtë qartë. Do dhja nuk pojnë ba, pra për qëtë, ai çka asht tu u fal, e s'asht tu u fal, ai ban këtë kur del pi namazi. Për qatë njerëzit po thojnë, po disa njerëz këta, në kohën, në kohën e fundit, kanë thonë edhe përpara, ama, edhe tash po thojnë. Po unë e shkoj në xhami, shkoj në xhami, falë, ama, do për të i shotë e xhamia, së të mbojnë në xhami. Dhe kjo është kufër, është kundra normave, kundra ajeteve Kurani Kerim. E pra, se një njeri ka hi n'ihram, edhe kur ka ardh të përgjimit negativ, sikur hin në namaz, e ka bo namazin, namazin s'e ka bo, edhe ai gjithashtu, e ka bo haxhin, ama haxhin s'e ka bo, a konë n'ihram me trup, me shpirt a konë në qëto tjera, me shpirt a konë në qëto të zezat, me trup a konë në t'bardha, Për atë shkak që njeri kur del pi ihramit vesh këto, është ai çka ka hi para se me hi n'ihram. Ka dalë në Arafat njëri prej neve, edhe a ulë në zall, ku gjashtë ora për qatë janë caktume, Allahi xhele xhelaluhu, nëpërmjet Resulullahit alejhi salatu ves-selam na ka tregu se kurrë shejtani ma i vogël nuk ka pasë se ditën e Arafatit, tu e pa se Zoti me ja u falë mu'minve gjynahet. E në qatë vend ki mzal, a në alë po i banë disa muhabete, sikur çka po i banë ki i shretin namaz këtu. Së lëtë po i banë ki namaz këtu. Ki po thot namaz tu u falë, ishin hishë i garë, masi ka marrë tekbir. 50%, 10 miliona ka unë një lërë, shti 15. Haj njeri unë e ti i pi 3 paqeta, 45 milion pishë. I kam dy djem, njoni ma edepsëz se ai tjetri. Këto janë gjona të nujme me vesh, jo me të nime, jo me të nime, me vesh. I kam dy djem, njoni ma edepsëz se njoni a shumë si ku që a njoni ma edepsëz. Ja marova shpijen s'di vetë e prishi, s'po e don, po e maron, këta po e ban, atë po e ban, Prenoj dhjime semafori jeshil tu kalë për të fitoni edhe për të gotë edhe u bëjtë para pasi qakë. E si ky njeri vllazni, kur të dale këtu pi ihramit, kur të dalin, kur të veshen në të veta, Në Arafat, ai i cili ka dalë, ku a konë? Arafati çka është? Arafati ashtë fotografi oborr i zvogluem i ditës kijametit. Aty dalin t'parët edhe të mramt, aty dalin fukarat edhe zenginat, aty dalin njerëzit krejt me një gjuhë pa marrë parasysh çka të gjuhe folin, pra, ku çka është kjo? Kjo është ditë kijametit, kjo është ditë e ringjalljes, a ta merr menja m'u bo edhe një heri ketë, Me ardhë pi ditës kijametit prapë këtë dynja kur të bohet atë ja. Se po bohet keq prapë. Njerëzit plot në këtë kohë sot i krejt, jo veç i popullit tonë, i krejt popujve, haxhin janë tu e bo ni punë, haxhin janë tu e bo, janë tu e keqpërdorë. Sikur kush për shembull, ashtë tu e keqpërdorë haxhin, ashtë tu e keqpërdorë haxhin ai njeri i cili, ashtë ka qenë një herë farzin e ka bo, e tash pi pasunisë ati, po e mundon pasunija, po shkon në haxh ka paska gjona ma lirë. Paska me ble, paska rrobe, edhe rraqe me ble ma lirë se e paska darsmën, apo, apo filan, filan problemin ngat. Ki njeri e ka keqpërdorë haremin, ki njeri e ka keqpërdorë zallin e Arafatit, ki njeri e ka keqpërdorë Safan, ki njeri e ka keqpërdorë zemzemin edhe tjera gjona çka janë n'Qabe, a në haxh nuk shkohet për këtë punë, po në haxh për çka shkohet. Allahi na ka kallzu në Kurani Kerim, se në haxh shkon muslimani takon, fihi ajatun bejjinat, Allahu xhelle xhelaluhu thotë në të keni gjona të shenjta, alamete, shenja, shenja të mëdhej. Njoni prej atyne shenjave mekamu Ibrahim, që ke shku qatë me pa në haxh, s'ke shku pazarin e Meqes me pa. Ke shku me ba tregti në haxh, po ke shku me ba tregtinë e cila do të duhet në këtë botë dhe në botën tjetër. Ai njeri i cili këto dy gjona, këtë tregti e keqpërdor, ai le ta dije shumë mirë që në haxh nuk ashtë. Kush i keqpërdor këto gjona ai në haxh, nuk ka konë, ai ka qenë në vizitë, a vizita bohet në harem, edhe vizita bohet çdo ven prej veneve të botës, kudo koftë dikun që orientohet njoni prej neve. Sa i përket vllazni gurëve të shejtanit, megjithëse te disa muslimanë kemi pas disa komplikacion, disa komplekse, një një hoxhë një herë paska kallzu se është një gur në Qabe, e kur shkon njeri në haxhillëk atë gurin duhet me puthë, Ama në të njëjtën kohë paska kallzu se ashtë ni guri atje duhet me gur me rre. Edhe me qaq e kalon ai hoxha për shkak se atë ditë ndoshta nuk e ka parapa shpjegimin e këtyne dy gjanave gjanë e gjatë. E këta paska munu këtë muslimanin ky problem. Çka ky din kështu a thu? Një guri po dashke me puth, a një guri me rre me gur tjetër, çka kjo fe kështu? Kjo a shirk a, çka kjo? A si të kujtojë ndonjo prej neve se me të vërtetë haxhitë që ati e kanë zonë shejtanin e e kanë rre me gurë e tonë janë liru prej ati kot e kanë. Jo, ai mujdesh me rre me gurë edhe te rupa edhe te pronisate edhe te në kaliste dhe të arazravës, mujdesh me rre me gurë ti kah të dush, se kah të shkojsh me ty janë, bile me shkelma ki mundësi, ki mundësi me rre të jasme, ai kah të shkojsh u kulla ti janë, ai si dush me ditë bile sa ngat a priti a hadisi, I Rasulullahit alejhi salatu selam thotë, "Ash-shejtanu yajri fi ibn Adam majra ad-dam." Shejtani hec në ti e sikur të hec gjaku mrena. Pra kujto mirë e çat simbol na që po e krim në haxh atje po i bim gurit me gurit edhe po i thojmë haxhit e kishin rre shejtanin jo që shejtanin e kanë rre po ato me këtë ka kanë dashë me thonë haxhit kanë dashë me thonë me këta o Iblis O armik i Zotit edhe i besimtarëve të Islamit, me mua e ma pi sot dhe tane pasër i ki e punë. Me mua e pi sot dhe tane po dami mo. Ki bo shka ki bo deri sot. Pi sot e tane jemi mo unë e ti hasëm hesapet i kimi. Po i lajm, 49 gurë për 3 dit, 49 herë du të mira ati dhe mi thonë, lamtumirë mo me ti. Ket qëllim e ka e ranja, ka e përndrishe, ka këtu plot. Plot. Si t'kishe qef me ditë edhe me një vend ku anë shejtani dikun, ta dishte në xhamija mrena, ta dishte në safat e tonë asht plot, sa shejtana janë n'safin tonë, unë po të tregoj menjëherë, sa xhemat janë në xhami sot, në mes çdo njonit prej neve në krah t'xhathtë dhe në krah t'smojt ka një, ku rri ai thuaj, ku rri ati, ku e ka venin, çati unë edhe ti ku s'po e prekmi njëri tjetrin me brryl në namaz, pi havardallëkit, pi kurnazllëkit, pi kibrit, pi gururit, pi hasedit, pi idhnimit, pi mposhtjes tonë nga vetë njëri tjetrin, po falmi edhe ka një metre po e lodhë tërta e tjetrin medis në namaz, a islami na ka urdhnu neve që n'namaz me brryla të prekmi njëri tjetrin përndryshe, trupat veç a veç, shpirtat veç a veç, punë sokak veç a veç. Shpirtat veç a veç, Ku po tubohen ka një herë njerëzit, edhe po i thojnë ishin mbledhë në Bagdad, ishin mbledhë në Bagdad kongresi samiti islam, samiti, samiti islamik. E kush a bre ai samiti islamik që janë tubu në Bagdad ati? Kush a tubu? Ata shka e bombardojnë islamin po majnë islamski samit a. Ku din ato islamski samit me majnë ato din Kurani Kerimin që e më në të. Ato në jetën e vet, kurr një herë hatme s'e kanë bërë Kurani Kerimin, Ative s'ju ka hije Samit Islam me bo. Samitin Islam e bojnë ulemat ata shka Islamin e njofin. Vetëm ative hije ju ka, sukur shka ju ka hije ative të kompjuterit, kompjuterin me shirë. Sukur shka ju ka hije ative teknikës, teknikën me shirë. Sukur shka ju ka hije bujqve bujqsin me shirë. Sukur shka ju ka hije kabaj me rrëz me shirë. Sukur shka ju ka hije politiçarve politika, çashtu ju ka hije ulemave Samiti Islam. Si ti punë po bëjnë, e pra, masi ajo tjetra s'po bajka dhe me argumente s'po bajka, ti shfrytëzoje rastin kur shkojsh në haxh, atij vllavi të sana gjënë rrugë të Mekës, tregoj për hallin e muslimanve, se çka janë tu vujt këto treva prej anmiqve, çka janë tu vujt këto treva muslimane prej dushmanve më të mdhaj të islamit, çka janë tu vujt muslimanët në këtë vend prej helmit anmikut, prej helmit Izraelit, edhe të helmit vllazrive dhe klyshve dhe zogjve dhe pulave të Izraelit, Tregoj lirisht thuj une jam une me vëllezërit e mi në filan skajin e botës jam në këtë hall edhe këta haxhit e kanë për detyrë me kry ritet e haxhit e jo me shku në haxh atje edhe me ngarku hoxhën e shkretë për deli i cili asht i obligum normat shartet e haxhit me shpjegu me ardhë me më kallzu mu edhe qëtë i pësuse i poshtëri se filan hoxha sa për gjak e kam lutë Pazari në haxh s'është harem se po ju kojnë kejt njerëz me kur po thojnë njëqind mi sevape janë në harem, nuk janë në pazar ato njëqind mi sevape, ato janë në harem mrena. Hec shko vllavi jem se jatë ben mo, janë zbën në herë, sillu njëqind, sillu shtatë herë, dhetë herë, pesëmdhetë herë okolla Qabes, qajo asht, ajo tregtia që e ki morë me veti, E jo ato postilkat, jo ato paçavrat, jo ato halmitat, të cilat i kanë pru haxhitë e vitit një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë, e thani a ka gjashtëdhjetë e katër mijë dollarë me i pagujt Bashkësia Islame, teshat e atyne me ballon special me i pru, për shkak se balloni s'ja ka marrë këton, kur kanë hip haxhitë. Secili i ka pas deri në 200 kg tesha, vetë i shkreti baba haxhi 18 kg njeri, ka shku mas 70 vjet haxhi me bo, Është e pamundur një bostan, një bostan me hongër pa e pre hiç. Ama ndonjëherë duhet me hongër pa e pre hiç. E qat ja mjeshtria e besimtarit islam, qat ja mjeshtria e vllaut, se kur të na i bojnë kejt asfalt rrafsh, kur të na livdojnë nëpër gazeta, e kur të thojnë filoni kishte shku në shtatën qiell tërma, e kur shkrujnë filoni kishte notu Atlantikin kejt me krah, Ishte puna madhe, e filoni ka hi në fund Pacifikit e ka nxjerr për kejt dunjan jakut edhe merxhan, filoni e ka ndihmu kejt popllin e ka qit n'selamet, kështu kur shkrujn gazetat kollaja, kollaja atëhere veç po rritmi e po trashmi, e veç po kalavitmi pra, ama kur të rana, kur të na ranoje dikush, kur të na i fole dhe një fjal dikush t'pamatun, kur të na fyen dikush pa argumente, Atëherë çka do të bëjmë? Çka do të thojmë? Do të thojmë na jemi vllazën prap, e ti je vllavi jon inshallah. Zoti xhelle xhelaluhu ta ban të mundur me ditë se ke gabu, aktive kësaj fjalës tonë, çka ai fole, ja kemi të bënë zemër në veti tjetër. Ka për të di fjalë. Urdhno vesh ti të oborrian zë, oborri jon zë shumë derisa na jemi në oborr të vllazllëkit. Ama kurrë na prej oborrit vllazllëkit s'e kemi bënë nijet me dalë. Asnjëherë. Për atë shkak, pra, ka thonë, vllau, vllaut me gojë si t'i del hakut. Vllau, vllaut me gojë i del hakut di lloj. Ni lloj i del susuit kur t'ranoje me fjalë, a në ditin lloj hakut i dilet vllaut me i fol, e, të më falni, me i fol, me e këshillu kur të gaboje. Me këshillu. Ama cillin vlla me këshillu kur të gaboje, atë vlla të cilin e kemi hetu se këshillat i pranon. E kemi hetu, do të thotë kemi fitu bindje se i pranon këshillat. Po në qoftë se vllau i jonë këshillat nuk i pranon, atëherë na do të tentojmë, do të, do të orientohemi si besimtar me formu kushte për pranimin e këshillave ma së pari, e tani këshillat e nësë me jo ardhreni. A kurrsesi me marrë masa, me marrë masat njajta. Na ka ranu filoni, ta ranojmë. Na ka sha filoni, ta shajmë. Na i boni filoni një punë, Në qoftë se kërkoni njeri pa gabim s'është një hiç. Njoni po rrojken mes neve, ama kurrë s'po gabojke. Kini me mujtë me gjet. Pita ai ka ma shumë ruhet prej gabimeve, e te poshtë kejt, kejt me gabime. Ma i madhi i joni, ma plaki i joni, ma i arsimumi i joni, ma i paarsimumi i joni, ma i vjetri, ma i rivi, kejt me gabime pra. e pamundur, na pejgamber s'jemi. Na do të gabojmë, edhe njerëzit do të gabojnë me neve, e tani ke pas patësia se ndojmë hiç. E a ban vllazni që një vllaut tonë në qoftë se ndaj neve e ka folë një fjalë t'lig, ama i ka folë një mijë t'mira, a ban për qit t'keqen me e hudhë poshtë njeri? Jo. Si të jemi asisoj që për një fjalë t'keqe vllaun tonë e hudhmi poshtë, a dini kuj i përngjasim vllazni? Si kush jemi, jemi si ai njeri, i cili një Mercedes pesëqind e tetëdhjetë i cili kushton dyqind mijë marka ju ka djegë një osiguraç i një venit i bravës ku kallet e tani po e sjell çelësin s'po e përlanë edhe një herë po e sjell edhe një herë s'po e përlanë edhe një herë e ka provu s'po e përlanë që të në rejtë këta që të s'po kallet çka nuk po banë dyqind mijë markë për një osiguraç di bonka po do me e qitë kerrin e këti ju ka banë një defekt i vogël se e ka një defekt t'vogël s'ban atë t'modhen me hudhë Po çka ja ndrrojmë, do do të tentojmë me ja ndrru atë pjesën e imë, a ta shfrytëzojmë atë të madhen se bereqeti te ajo e modhja. Bereqeti te ajo pjesa e modhe. Me kanë që për një fjalë të vllaut ton, vlla vllaun duhet me hudh poshtë. Atëherë çka duhet me ba pra? Duhet na prej grave tona mu da kejt. Dashtëm, s'dashtëm duhet mu da. Se duhet mu da, me argument po flasim, po mendoj se me argument jemi tu fol. Se atu, ndonjonja prej ative fol shumë. Ha? Ka gra folin shumë. E pra, grau gruja tani janë hiç s'i ka hije me fol shumë. E hajde pra. Ja, po fol shumë, ama po ti bën mira. Ja në çeçe e pas kam këtu tjetër mirë më në vend. Do njonja po i ban buk pak ti jo mirë, ama fëmi po edukon mirë. Një negativ, ama edhe një pozitiv. Njonja po fol buk po i gjej apo fëmit po i rreh ka pak. Ama me kojshin po ban laf gat ndër. Kejt na po kutmi ka pak Se ai me gabu Po më sujtë mara më të me gabu Po ai shka është I shka i ta është a i maru A për i dinqit Asht prej gjakut Asht prej kosit Ja ja jap me hakin ja nuk e bojmë hiç më mirë Qat haxh duhet me e bo shka e ka bo Rasulullah alejhi salatu vesselam Në t'çohet njëri prej ulemave Mbarë botës në t'thojë Se Rasulullah alejhi salatu vesselam Kur ka kthy prej haremit në vitin e 8 Hixhretit kur e ka bo haxhin Parin edhe t'mramin haxh sa e ka pas qekaq rraqe ka pru te shpia. Në t'thojë një prej ulemave qekaq rraqe ka pru te shpia. Une me delil me argument kisha me e bo kisha me e ndalu si të lët njerit ka shkojnë n'haxh me gjitha atë të sive me kemi për t'sjellë vazhdojnë për në tarmët tespih kush t'blejë në Qabe gabim e ka unaza kush t'bjere gabim e ka sexhade kush t'blejë gabim e ka Levhaja kush t'bjere gabim e ka. Atë aparatin e Ardive kush ta bjere gabim e ka. Po ju kallzoj konkret. Kto janë kejt prodhime t'jahudive. Pi ksaj tregtie jahuditë e Tajvanit fitojnë. Edhe t'Koresë. Si t'dush me i ba jahuditë zengina? Hajt shkoni. Po na s'e kemi gajle na atë anë se thot hoxha na atë tonën e bojm gjithë. Sa her ka thonë ai na e kemi ba atë qka e kemi ba në jetë. Jo veç ketë. Neve na kanë kallzu për shembull njerzit qka i kuptojnë gjanat shumë mirë se a u ba koncerti n'Kumanov si ish kalif o ti shëtë ish kalif ama leci kish ama le lecin ti hej le lecin ti kshyre paret kush i fiton kujt p'i jesin ato pare ki ish kalif ati ti lecin duja ata ama paret i shkojnë tjetërkuj ta shi miliat hajtë ka gërë Mos blej tespih n'haxh se jahudit fitojnë tregtia ati në 200 pare. Zana e përshkoj pukuritëra. Kur shkoja edhe te shpia, kur të më vinë ato gjind me më pa edhe për hajr, diçka duhet mi dhonë. Atyne gjindve, kur të vinë te shpia me përhajr thuj, o, Zoti ma, o, mikë që më ke ardh në shpi, Zoti nasip ta bëftë të oti me shku. Ja atij shka mos i ki dhonë, shka mos i ki dhonë, Allahi ta bëftë nasip më e vend e Arafatit me dal. Ti i ki dhon atij shka mos, ama ti ja ki dhon dhet dollar ki ble tespih në xhepin e jahudisë të ati shkojnë ato. Edhe shumë sexhade e gjati, në një mënyrë shumë mirë po ju kallzoj, shumë sexhade prej sexhadeve e kanë bajrakin e jahudive që të fari u kollë mu kollë, edhe ata na shumica prej neve po falim namaz mbi ta. Bajrakin e jahudive u kollë mu kollë e kanë, si, si dush me besu se ashtë për nime jahudin lë kasash. Ato i kanë çu ma shumë se pesëqind ton raki në botën arabe, në shishet e rakijës n'at letrën ku po shkruan se as mimosh se u i thash shkruan Allah edhe musliman si kanë ble ato kejt i kanë pagujt me dollar Amerikës se ato e ato musliman kur të mledhen samitin islam shka e maj shka e maj samitin në Bagdad edhe në Maroko edhe në Fas edhe në ato vena të shejta a ju këtu kur t'i ngoni lajme në televizor ishin mledhë musliman Janë mbledhë katrara të të lakum të muslimant, hala s'i kini pa n' kongres, ju asnjëherë pise, që të generata që të pise janë në xhami, hala s'i kanë pa muslimant kongres tu bu. E insha Allah dhe një herë, dhe një herë Afrika, në e framasefës, insha Allah zoti neve të gjithë na i ban nasip me manë pasë. Me mal halali me dalë rajën e haremit, me mal halali inshallah edhe kabul na i ban pas, ja na i ban letë e kabul, edhe na i ban zoti nasip inshallah, në sallat e kongresit islam musliman të bëj fare në fare, si shem marrë ato kongres. Unë pra me kaç sot po japi fun, përndryshe këto biseda kanë nuk kanë sot me çka me çka pak kohë na s'arrit.